dinadedicate namin to sa mga paminta. sa mga paminta. Ay, pa umamin. I love you too. Para sa'yo. Para sa mga bakla katulad niya. Tayo, Chicxulog. parehas na maldita Sa dating tagpuan Sa bayan ng frontera Sa tabi ng tindahan Ng magikan sandata Nung minsan nga ay nag-alay ka pa ng buhay girl Like glass. movie nyo ba? Salamat sa mga band tumugtog. Nakatulong tayo. Chico Sai, ano na dati, vampire mga yan dati. Buti na lang, renewed Christian na sila. Kwento ko lang, nung vampira sila, natakot kami sa kanila. No? Ay na, bakit naging karoon ng vampira ngayon sa tugtugan? E paano kung kagatin nila tayo? Si Mickey pa noon, talagang ang putla talaga ni Mickey. Buti ngayon, nagkadugo-dugo na. May bigote na nga, binata na. Sabi ko naman kay Mickey talaga, ito meron kaming kasabihan, ito totoo. Tandaan nyo, tandaan nyo, pag may bigote, ibang klase. Nangintindihan nyo? Pag may bigote, ibang klase. Ang ganun yun, no? Tingling sensation. <laughs> Buti na nakarecover kayo sa pagiging, ano nyo, vampira. Nung nagbampira sila, gawa kami ng grupo eh, mga albularyo eh. Wala namang vampira sa Pilipinas. Aswang meron. <laughs> Oo, meron silang vampire social club tayo. Uh, albularyo smoking shit eh. <laughs> vampire social kami yung albularyo smoking some weed eh. <laughs> lola, lola. loko namin yung mga chicos. Miss na miss na nga namin yung mga yan eh. Nung nakasama namin sila, bata pa lang kami, may chico sa'yo na. Grabe. eh, what do you expect? Vampira. Immortal siyang mga yan. Bata pa lang kami, mahilig na sila sa babae. Grabe. Ang tanda na namin, ang hilig pa rin nila sa babae. Sorry, <laughs> guys. Lalo, wala, wala, wala, wala silang hilig dyan. Nandidiri sila sa mga babae. Lalo na yung mga pangit, tsaka yung mga ano. Gusto nila yung magaganda. <laughs> Yung video nila sa hotel, grabe, no? Hindi nyo kami inimbita talaga doon, eh, no? Kinuha nyo, sila namang butista para mga pangit. Wala kayong kaagaw, ha? Lola, lola, mga kapatid namin yung mga yan. Kakasal, si Makoy, congratulations, kakasal ka na. Sige, pakasal ka! Putang ina mo! <laughs> lola, lola. Diba? Kapatid namin. Pag wala si Boards, pag si Boards eh, uh, talagang uh, tumatubo yung buhok niya, hindi siya makapalo. Eh. <laughs> Ah, sakit! Puta! Hindi, wala naman pala. <laughs> si Calde, si Calde, kung makikilala niyo, si Ultimate Local. Nagtutulog kami sa buong Pilipinas siya. Pag nagpunta siya, kahit sa anong probinsya, parang tiga doon siya. Lahat ng stage, ini-splitan niya lagi. Lagi siya nag-iiwan ng bakat ng bayag niya sa stage. <laughs> Tsaka yung fashion statement ni Calde, one in, one in a million. Hindi umiyak, nahihiya sa kanya eh. Ano yan? <laughs> Dalawa lang. I love you, Calder. Sorry talaga, di kami talaga sanay magganito. Hindi ko alam ba't namin ginagawa to para magka- mawawala ng trabaho si Richard po nito. Delilah. Pangalan ng una namin katulong. Ang ganda ng dede niya. Ay, nagwawalis talaga namang... If you are not doing anything in the 29th, we'll be playing in Kuwait. Sana makapunta kayo. We're so excited. No, joke lang. Hindi kami excited. <laughs> Natakot ang checkpoint talaga. Cheers! Hmm? Yung contest? <laughs> o bottoms up ko to kung aakit ka rito. <laughs> Baka mapasubo ako dito. Tara. Sino? Tara. Magdala ka din ng baso mo. Joke lang. Body shot. Gusto mo? Pagka shot, sasapakin kita sa body mo. <laughs> Parang pakiyaw lang, ma-body shots talaga kita. Game? Ganda ng t-shirt ko, di ba? Evil Genius, motherfucker. Yeah, I love it too, man. Sino ba ba yung sumisigaw dyan? Gusto mo yung t-shirt ko? Palit tayo. I will wear that tonight if you will give it to me. I'm, I'm willing to spaghetti in this tower sessions. Hindi pa yata nagagawa eh. Huwag kang magulo. Kasama yata yung boyfriend. Later, I'll give this to you. You give that to me. I'll eat that spaghetti. Yung asawa ko, understanding yan. Beautiful and understanding. Payo ko sa mga pangit na nandito, huwag kayong kukuha ang pangit na asawa, papangit ang anak nyo. Pag pangit kayo, kukuha kayo maganda. Ikinig ka ba? <laughs> Ganyan din yung buko dati, parang bulbul eh. Kaway daw, kaway. So, sobrang pogi mo, kaway lang inihiling sa'yo. Ako, ako kailangan uminom ng kandila eh. No? Gago. Gusto mo, buttons down. Salamat kayo, nandyan yung commander ko. Kundi nakakita kayo ng titi ng 35 years old. <laughs> na makinis! <laughs> Parang baby. <laughs> Parang bagong panganak na daga. <laughs> yung daga, kahit galing sa kanal, pag nanganak nito, ang cute! Mapulang mapula, sarap. Oh, no, oh, no, no.